tanan atong mga mahal sa kinabuhi niya nasagta sa atong um, hour of discussion para pagtuki sa mga importante mga topic o mga isyu nga naghatag ka nga to og kagawasan o kaswagan sa atong kinabuhi um, doon na tayo pipila ka mga isyu nga interesting o relevant kayo sa atong kinabuhi usa sa nag increase kayo nga trend sa kalibutan especially or appeal na ang United States of America kaning nagdaghan nga mga homeless nga mga tawhan di kakatuo nga dili immune ang USA mas dag, daghan ang nawad anog <clears throat> balay sa Amerika karon 55 ka families kada adlaw unya ang ilang homelessness is 135% so kusog kayo ang taas kayong rate so serious karon nga panahon ang business nga or ang economic system nga gibase sa syudad o tapok sa syudad dili siya sustainable in the long run taas na katuigan mga mga 3 centuries sa USA ming lungtad sila nga uh, prosperous no? um, sila ang pinakadato na nasod and then ang ilang trend is syudad yun nga base so kadaghanan sa populasyon sa Amerika na sa syudad unya gisunod po na nato mo gisunod sa tanang mga nasod pag-create og syudad based on manufacturing machinery mga naimbento ng mga makinarya <clears throat> now we have come to a point nga makalingi ta sa niagi nga tulo ka centuries ug makalantaw ta sa atong sitwasyon karon ug makatag ta sa maabot na to nga may tabo mao kini ang sitwasyon ang kapitalism nga gibase sa makinarya or sa kwarta sa manufacturing system nagpakita og um, hint nga magka-collapse ni siya dili ni siya ka-injure dili ka last dili mo last daghan na kayong mga manufacturing companies ang nawala sa Amerika unya nagka daghan ang mga nga bankrupt ng mga kompanya so nagkinanglan ta og um, um, evaluation sa atong mga sistema nga gipadagan kay bago pa natabo ang grabe nga krisis ikanang krisis sa Amerika nga daghang nawadan og mga balay unya na na po'y kaming gikadukan nila nga mas grabe pa kaysa nangagi katong 2008 nga grabe kayo na paghagsa sa uh, stock exchange tungod sa mga pagkabankrupt sa mga nagkong kumpanya apil GA ato nga pinakadako ng kumpanya apil big 3 pinakadako nga tulo ka auto companies nga mao ang GM um, Ford ug Chevrolet ang Lehman Brothers nga pinakadako nga fund management companies na bagsak taghan kayo mga companies ang nabagsak nito aging 2008 mas grabe to kaysa 1939 1929 na <clears throat> economic crisis and then na mga balita nga naay coming nga mas grabe pa jud unya gi warningan ang tanan nga mag andam-andam para dili <clears throat> dako ang um, uh, suffering <clears throat> sa mga dilikandang so uh, kinanglan nga dugangan na to ang atong pagpangandam o pagpangita sa paagi nga maka-escape ta sa system karon kay may tugon kanato atong Ginoo nasa Revelation 18 verse 4 nga nangingon come out of her meaning her system my people lest you will be partakers of lest you will partake of her sins meaning ma participate ka maapil ka sa mga sayop mga sala mga sinful nga mga pamagi lest you will suffer or partake of her plagues. So, may appeal po ga sa pag suffer sa <coughs> consequences, no? Mga plagues, na maunang seven last plagues na nasa Revelation chapter 16 na nandiyaglista mga major nga seven major sufferings plagues sa kalibutan tungod sa akong sistema so lagto po sulti ang ending sa present nga system nga democratic capitalist nga dili na god based dili na love based dili love driven but greed driven din ang only 1% less than 1% gani ang naka-own sa wealth sa kalibutan <clears throat> the rest are suffering So klaro kayo nga dili ni siya gadli nga system. <clears throat> Unya gi uh, gitagna dan sa Ginoo nga ang ang ending ani is kanang seven plagues. Unya ang final nga pagkakagba ang final end ani is kanang final paghagba niya sa naa nga gi-describe sa uh, Revelation 18 grabe kayo na og atong basahon ang prophecy sa Ginoo meaning na foresee niya nga metabo sa sistema nga democratic capitalist uh, basically ang democratic capitalist karon uh, promotion gina sa self love or selfishness gi-exercise ang freedom sa mga tao para sa self-love. And then, wala man balansihi, wala man i-balance, wala man i-practice ang love for God and neighbor, una nga nahimong selfish. Uh, na rolled over or na na control sa attitude nga last lust for wealth or money and uh, lust for power o guban pang mga bisyo so atong makita nga uh, live and right ang mga katalagman o mga krisis nga mingampak sa kalibutan o garita sa environment arang grabe ha nagagrabe makahandro kayo very destructive kayo ang mga nahitabo sa atong environment ug ari ka sa bagyo dili na ordinary kun dili super ug mega ang bagyo diri sa Pacific na side Pacific Ocean na side itawag nag typhoon o dili na ordinary typhoon kun dili super typhoon. Ang bagyo nga tos Tospikas Atlantic pikasayod sa USA gitawag nag hurricane ah, dili na ordinary hurricane kundi mega hurricane plus grabe ang mga tornado ang mga tornado dili na pod uh, ah, ordinary but mega tornado ang makalilisang is gawas nga tornado sa nga tubig hangin tubig na tornado gud nga hangin og kalayo kalayo ang nagtuyok kauban sa hangin niya mo dinhi ang kadlok kay muguba mo gini sa mga lugar nga ilang magian so gawas aning mga bagyo ang mga floods grabe ang mga pagbagsak o ulan nga grabe lanin niya nga dili nimo ma sabtan kano nga nikakusog nga nika daghan sa tubig in one place while on the other side grabe pud ang El Nino o huwaw pagkawalay tubig pagkainit so ari sa mga lugar nga laninya extreme nga tubig extreme nga rain grabe ang mga flooding dili ordinary diay natabo 2 years ago sa Germany dakong area sa Germany nga um, gilunop very destructive nga lunot tungod kay nagdala og lapok may puno sa first floor sa mga balay og halos mo abot pa miabot pa gani uban sa ubang lugar anang ilang second floor so unsay kadaot grabe nga kadaot ang ilang mga appliances mga kagamitan nga ilang nibutang sa ground floor or first floor ilang mga kagamitan sa ilang mga patigayon lang mga negosyo, restaurant, bakery, stores, mga makinarya. Grabe ang kalisod nila kay kinanglan magin nila makuha ang lapok samtang basa pa ang lapok. Kay the moment nga mauga ang lapok, pinakalisod na kay mahurog na usa ka story nga yuta nga gahi nga aming tabon sa imong balay <clears throat> ang uman nga nasod sa Middle East sa kaliserto nga nasod grabe ang iyang pag ulan og baha diin makita nimo ang iyang baha sa ilang kawalugan murag river murag mga suba nagko dito sa ubos dito natapok ang mga halos patag ang mga tubig nga tapok mura na og dagat takong dagat nganong nitabo man siya Sahara Desert yung ulan og snow mga kahibulungan nga pangitabo ari pud sa El ninyo nga side grabe kayo ang pag panunog sa pagkasunog sa mga tagko mga national forest dili ordinaryong forest mga national forest diri sa USA grabe ang diri sa California dapit pero naapod na apil sa ubang mga states nagsi wildfire po dito bisag snow nga lapit dito sa Turkey grabe Algeria Spain. Grabe na kung siga wildfire sa sunog sa Australia. Ito sa USA, California, ang grabe. Canada, di kakatuo manong masunog mga mga snow, mga bugnaw ng dapit. Ang pinakabugnaw usa sa usa ka pina, usa sa pinakabugnaw nga dapit ang Siberia no, tapad sa Mongolia so sa Russia nga naman nga ang ilang sunog dito ang la wildfire mo kinarakaan. tanang wildfire tipu-tipuon katong wildfire sa Australia, Canada, California, tanan Turkey, tanan di ka labaw sa karako sa sunog dito sa Siberia. Nga mao na usa sa pinakabugnaw nga winter. So anhi makita na to nga dili na ordinary ang mga pitabo karon dili na ordinary ang mga pitabo mga vulkan dito sa Spain grabe dito sa Iceland magda pa dito sa Russia mga ice nga baga sa mga oceans mga icebergs mga ice caps mga hilis ang pinaka ang kadukan karon ng hitabo kini nasa USA karon ug sa Europe kaning mega drought diin ang ilang mga mountains nga used to be mapuno og baga kayo nga snow nawad anog og mga snow nipis or ang uban jud wa gisno makita nimo ang mga yuta og bato ang mga mountains sa Amerika o sa Europe o sa uban pang lugar nga dunay winter muna ilang source sa tubig inagmelt ani nikahilis ani during summer o autumn namoy mo patubig sila mga kasapaan so mo ni mag, mag feed og gutter sila mga sapa o suba ang pinakadlok karon diri sa is ay eh, kay arang pagkunhod kayo sa snow sa mga kabukiran unya ning us-us ang water supply sa Colorado River guban pang mga lagkong suba nila ang Colorado River mo'y gisaligan sa apat ka states ba na o lima especially gid sa lower nga state sa California nga mao jud nagkinahanglan pag-ayo sa tubig sa Colorado River kay ang California maoy kinarako ang uma kinako ang farm sa Amerika sa 50 states up to 50% nagsalig ang tanang 30 tanang 50 states tibuok Amerika tibuok USA na mag, magsalig sa California up to 50% silang pagkaon mga frutas o tanon mga trigo humay California nag-supply sa up to 50% na pagkaon sa entire USA 50 states tanan so karon nga nahitabo ang Colorado River mo nagsupply sa tubig sa irrigation nila sa mga dakong farms ning hilis or ning kunhod ang amount sa tubig sa Colorado so nangalisang una guol ang mga farmers or mga farm owners kay uh, makita sa video film video coverage nga dakong part sa ilang mga farm ang wala na tubig gamay nga part na lang alabtan sa tubig so there is going to be uh, as they said this, this is a mega drought <coughs> and therefore there is going to be a mega famine kung magsige ni yun ani nga dispikas siging kasunog ang mga forest so maka contribute ni sa pagkawala sa mga tubig kung wala na yung forest mga kakahuyan kay kung init ng lugar ah, maglisod ang ulan maglisod ang ulan o kining snow nga ning kunhod or nangawala sa mga kabukiran sa Amerika um, na link ni siya sa init no init nga <clears throat> ming increase tungod sa nadugang nga mga buho sa ozone layer katong pagbalhin sa ilang mga oil refineries dikan sa coastal nga mga states kanang naglinya diya sa Atlantic nga coast kanang gikan sa Louisiana na Minnesota ngadto paingon sa sa <clears throat> New York daghan man kayo ng uh, states coastal states na diha kibutang ang mga fossil fuel nga refineries nga nagbuga og tunilada nga mga aso biya sa dagko kayo nila nga mga panghaw murag gidakon sa mga room or even small nga balay no mga gidakon sila mga panghaw daghan kayo Muna gabuga o aso. 24 hours a day. 7 days a week. So nangabuslot ang ozone layer. <clears throat> Now gibalhin nila ning refineries kay nagka increase ang katahap og pag-investigate sa mga environmentalist <clears throat> na finally malink nila ang mga hurricanes uban pang mga katalagman aning pagkabusot sa ozone layer kay makasulod naman ang exist <clears throat> nga sunlight or init sa adlaw ning ano ultraviolet rays imagine nga ang ozone layer iyang i apugan ang 99% only 1% yang pasugdon sa earth 1% sa sunlight or sa heat ultraviolet rays pero kung mabuslot ang ozone layer wala na limit na even up to 100% na makasood so mo ni nitabo nga nabuslot man meaning na pulihan man ng CFC smoke sa mga gasolina or aning refineries taghan dili na 1% ang nakasulod nga heat sa adlaw init sa adlaw <clears throat> more than that mo na nga mubukaw gid ang Atlantic Ocean ug ang Pacific Ocean ang side sa Atlantic ang bukaw mo produce og hurricane ug mga tornadoes ang diri sa Picas Pacific ang bukaw sa tubig mo produce og mga typhoons so <clears throat> ang mga tagiya sa fossil fuel companies uh, yun hanla og balhin <clears throat> gi close nila ang ilang mga refineries nga coastal ni balhin sa sa <clears throat> interior no? sa inland so nanduol sila sa mga mountains nga ang snow diha ang problema kay nagcreate og bag-ong mga <clears throat> buho unya wala ba pud ma tikyop no ang mga buho dito sa coastal nga area itong original nga mga buho sa Ozon nadugangan sa interior nga mga buho ang result sa interior nga buho ang naigo uh, sa mga init dili na ang dagat kundi ang <clears throat> interior no mainland so wildfire and then ang pinaka hadlock is kanang paggawa sa snow sa mga kabukiran <clears throat> na maunay na nakaingon nga mingkunhod hapit na mo one half ang tubig nga nawala sa Colorado River ilang kay gawas nga tubig mawala nga wa na ikasupply sa mga irrigation o sila mga farms ang sunod nga mitabo is ang hydro electric system nila nga nagsalig sa tubig kung mo kunhod kuno ubos sa katunga ah, palong ang ilang electricity so duha ka important nga commodity ang lang mawala tubig o ang electricity so kani kani kani nga mga panghitabo here and there kung makita na to nag-contribute ni to the total nga kalamidan nga sunod nga mao ang food shortage food shortage ang, tub, ang mga pagkaon ma-minus na kay ang mapituhan mga farms na kani karon nga siging uh, hampak sa mga bagyo mga hurricane mga super typhoon pasalamat pa tang uh, gisper pa sa Ginoo ang mga farms mga rice fields may bulong ka kay grabe mga guba sa mga pangharo sa mga tumbas, mga kahoy, pagbabali sa mga kasangahan diri sa kabukiran ng kalasangan pero wala gyud mo mo paubos kayo ang bagyo ug may nakaingon nga na spared nalikay ang mga humay wala madaot ang mga humay kun na may mga humay nga ming ni natumba sa hangin na absan sa nabtan sa hangin dili kayo grabe nakabangon pa so wala pa gutom eh. pero kanin dagana uh, ah, next game matabo is uh, niya ng mega drought ang sunod matabo ni gutom so morning tayo mga <clears throat> grabe yun ang pag kaguliyang og hadlok sa mga tao ni kung pagkaon ay mawala hmm. So we need to prepare. Ang sa Amerika karon 55 ka mga pamilya sa mod og ano, balay kada adlaw so at least 55 ka mga families ang madugang sa mga streets nga adto mga tulog adto sa mga tani mga tunnels no mga underground nga mga uh, <clears throat> places nga na ang tunnel adto mga tug ang mga homeless or adto sila mga sakyanan kung naapay sakyanan so ang system sa karon nga capitalism nga dili love uh, enlightened kun dili greed driven diin naa sa less than 1% ang uh, at least 50% sa bandi sa sa kalibutan naasa 1% lang so makita na to ang inequality mm, makita po na to ang abuse sa freedom ginamit ang freedom sa pipila lang ka mga tao aron sila madato and then majority ang mag-suffer this is clearly not uh, godly this is clearly a bad testimony against kaning klasihang uh, capitalism nga uh, grid driven na siya grid nang nag uh, <clears throat> nag uh, control nag influence so mo ni hinungdan nga ang uban mga tao may resort sa communism o socialism para ma sulbad ang inequality o poverty now kita nga mga Christians asa man ta resort akong tubag na is ato ta sa gipadayag sa Ginoo nga mga message in time messages labi na wag da kayong mga message ang gipadala sa Ginoo lain mga topic kunya na cover ang kini nga mga question right saan nga maka um, injure ta or mas mas spared pita sa mga coming uh, uh, total collapse sa system total collapse gini <clears throat> basahan ninyo ang Revelation 16 o Revelation 18 na diha ang total collapse sa system economic system nga mauning capitalism democratic system hmm. atong nakita for atong gitan-aw gituan for so many years nga nindot ni nga sistema mo ni atong gi gi <clears throat> patronize no pero wala ta ka bantay nga ang Bible hagbay na nadaan day nga nag-describe unsa ka bati ang kapitalism kay although freedom ni siya pero abuse abuse sa freedom pag-abuso sa freedom sa labi na sa pipila ka uh, grupo pero may cooperate po ng mga tao kay may participate na sila sa sistema so mga tana how bad is the this kind of kaning greed driven nga capitalism o kaning democracy nga dili na by the people of the people and for the people dili na how bad ning twin system sa government o ekonomiya ang tubag is very bad kay ang effect ani mao ang kanang series of uh, distractions or catastrophes nga gitawag sa Bible na sa Revelation nga gitawag og seven trumpets og seven plagues and then ang final fall final collapse nga gidescribe sa <clears throat> Revelation 18 so kung imong tanawon ang ang uh, trumpets o ang plagues o ang final fall sa system makita dyan mo nga bati bati yun nabutaan lang ta nabutaan ta sa ginjoy na itong freedom so atong uh, uh, tagaan og dugang nga uh, pag uh, hinuktok ning nangatamo nato daghang mga courses ning tanan in fact pito ni kakosis, courses kanang gitawag og seven seals seven seals ang initial effect is seven trumpets muna gitawag seven trumpets initial effect kanang mga simptomas ba or partial nga effects gitawag na trumpets kay uh, ah, mo serve na siya as warning or uh, alert na to nga wrong ang atong gisubay o ginabuhat maminaw ta di mada, dili ni siya mo progress kani 7 trampis dili mo progress into 7 plays pero di na to paminawon mahimo ni silang 7 plagues sama ba sa cancer nga doon na pa'y type uh, doon na pa'y stage 1 and stage 2 na ma-serve as sintoma or warning maminaw tagli ma mulahos sa pagka uh, <clears throat> stage 3 and 4 nga didli na terminal na pero di paminawon na to stage 3 and 4 gyud so mao ning plagues so bati kayo ang capitalism karon kaning greed driven capitalism dili love enlightened capitalism bati kayo kay ang effect ani morning <clears throat> seven trumpets nga mo progress and mo worsen into seven plagues so kung mabasa basahon niyo ang entire 16 chapter sa Revelation Book of Revelation of John <clears throat> mabasa ninyo ang 7 tampits so meaning mao ni fix final i-fix ang ah, dili tampits 7 plagues na sa previous chapters tong uh, ah, tampits murag na sa chapter 9 siguro <clears throat> ito sa 11 <clears throat> ang tampits nga mo serve as warning lagi pero lagi din ito paminawon mo worsen siya pagka plagues so diha sa plagues na naa sa Revelation 16 seven plagues kana mo final effect sa uh, uh, system karon kaning sistema karon nga atong gitawag og capitalism and democracy niya mo end up na o oh, final fall final nga pagabagsak sa sistema nya yeah, kayo ni karon kay bati kayo kay gitawag ni sa Bible nga Babylonian system so kaning democracy mao ni jay main nga government system nga kanang gitawag og best or 66 or the great Babylon the Great no whereas ang yang religious system kana network of churches ug mga schools gitawag nag Mystery Babylon the Great so actually ang diri sa Babylon the Great ang kaluhan ni kanang business and business and government so democracy and capitalism uh, ah, money mahagsa muna nasa Revelation 18 nga magsa <clears throat> so very basahan ninyo ang Revelation 16 o Revelation 18 kay mao na description sa kagsa no? downfall sa uh, corporate state kay business business and government man corporate state mao ni gitawag og asasil dito sa Old Testament ang gimension diha sa ceremony of the atonement na diha gimension ang uh, goat asasil uh, ah, actually mao ning corporate state o gitawag sa Book of Revelation nga Babylon the Great so kaning mabilong degree na mo ang kapitalism democracy mo ni magsa karon usan ni siya sa major nga seven major nga causes sa effect nga gitawag og seven trumpets og seven plagues <clears throat> atong balikan ang seven cells or major causes ang unang sale or middle course mo white nga horse nga nag uh, symbolize sa uh, lies and deception nga gipintalan o puti so mga wrong teachings deceptive teachings and then ming resulta ni og or another another nga cause na himong cause pod although may resulta ni siya resulta ni sa number 1 na cell pero cause po siya major cause po siya kanang red horse which signifies war or division kanang teaching jud nga kanang we are separate oh, kanang we are not part of each other each other we are not part of God oh, kanibang teaching of division and separation dimension pa kayo ni sa Ginoo balik-balik sa libro niya nga gi-dictate niya to Neil Donald Walsh major jenis siya nga cause kaning teaching false teaching of separation mamukos of division muna blood muna red horse blood bloody may war ah. so kaning teaching uh, na tudlo na ta na we are not connected to each other but we are uh, separate mo ni major contributors nga ngano ang kalibutan nahitabo ang 7 trumpets o 7 plagues o ang total nga pagka-collapse sa sistema. Ang cell number 3 um, mo ng sistema sa kapitalism o demokrasi. Diha sa cell number 3 wa ni mabali sa cell number 4 um, i-mention diha nga sinukod na tanan sinukod na tanan so gimeter o gisukod imong time ang imong pamiliton mga bugas asukar tanan meter imong sweldo gisukod para pagsigurado nga ang gamay lang nga part maadto sa mga tao sa ang dakong part sa gain or productivity maadto sa aning grupo nga gamay ra kayo nga mo nagkontrolon sa tanan tibok-ibutan mga systems sila ang nagkontrol sa banking o monetary system sila ang nagkontrol sa mga corporations sila yung mga tag sila yung nagkontrol sa mga governments, mga schools, churches, mga religions. Sila ang nag-control. Halos walay uh, establishment, especially kung dagko na kayo nga establishment, halos dyan mo nila wala nila makontrol. Under their control tanan. So, uh, mao ni ang ah, may tabo karon Ah, katong homelessness nga basahon ni nat, nato or paminawon ang video karon sa YouTube duoy kayo ang mga homeless um, pagahin mo uh, ah, time nga ma-view ninyo ang mga balita bahin sa mga tao nga nawadag balay kay dili na sila kaapa sa balaro nun sa mortgage so they have to vacate because the banks um, move on to foreclose your property dili na sa imuha na doy kayo ng mga families nga nag-enjoy sa prosperity during the heyday itong prosperous time pa nga grabe kasuga ang mga negosyo nga ilang gitrabuan mga kumpanya nila kumpanya nila itong GM itong big 3 no GM um, Ford and Chevrolet uh, mao'y pinakadagko nga kam auto companies sa makalibutan nakalit lang nga uh, na bankrupt year 2008 so naitabo no dag mga trabaho ang mga tabanti mga employees na nasa middle class haruhay dato no na trabaho so na foreclose nabira ang ilang mga balay house and lot ang sa Ibilin na ano sila matulog sila mga sakyanan mauban ano nagkampo nag, ah, nagkamp sa mga sa lapit sa wilderness so guol kayo kung uh, hinahinay na tuog um, ah, immerse ang tugulingon sa uh, scenario kay kanang gipang-describe sa Ginoo diha sa Revelation 18 uh, fall of uh, Babylon meaning corporate state o sa religious na group diha gi-mention ang uh, mga makaguol nga mga effects like desolate na mura nag wilderness mingaw kamingawan nagbisan kuno ang sound sa music dili na madungog or singing sa kanta nga wedding dili na madungog ano yung mga lights nga nagsiga grabing sakita sa tugahan ako anang mamati ko anang itong basa ko review ko dili maningon nga na wili o na naglaban ta sa system pero di man ni kalimod nga uh, ah, na ang kaaligri hapon bisag lim, effective ni nga system na gapang kaaligri ang um, kabibo to a certain level ang activities uh, uh, people going to and through to and through activities grabe ang um, mga pag-movement sa mga tao working, buying, selling, eating, partying, movement sa mga sakinan, mga communications, music diri, music kanto. Pero defective diya nga system. Mana nga mahagsa siya. Mahagsa siya. mahimo na og um, kamingawan kwahaw na lang mag tingog mag ang owl bitang nga mag or ang wolf nga mag tuwaw imagine na na basaha gid niyo ang Revelation 18 kay diha ang description ni itong basahon ma-feel ninyo ang unsak ka sakit kay part na ta sa system wala na yung mamalit sa mga produkto imagine ka na mo na isa sa description wala na yung mamalit sa mga produkto all business transactions sis mahinto maundang grabe <clears throat> so what do we do now where do we go from here <clears throat> God says we have to come out sa yang sinful na system aron dita madamay tamangin tamapil so what does he mean ang gimin sa Ginoo nga Matthew 5:20 we have to go after the righteousness level of works certain level of works certain righteousness right things nga kinahanglan mo exceed sa definition sa righteousness sa mga Pharisee o mga Jesuits karon kana ilang mga sistema nila ilang what is right to them what is legal to them ilang mga mga sistema dili na ka open sa kingdom sa Ginoo we have to look for the higher and nobler type of righteousness business works whatever that exceeds the righteousness or the, the standard of the Pharisees or Jesuits if we want to enter the kingdom of God kay dili lagi makapasar kaning mga sistema karon la ilang sense of righteousness kanang ilang mga li, what is legal to them what is lawful what is moral to them di ni siya madawat sa Ginoo mao ni ming ming bunga ra man ni sayang effect yung resulta namunga ra man ni sayang uh, ah, effect dili man ni nga <clears throat> punishment sa Ginoo ning Ah, seven trumpets ug seven plagues effect rin ni sa kus nga mao ang usa ang capitalism democracy nga corrupted na dili na love driven there is no more love for God and neighbor but extreme love for self there is now the dugit-dug na competition. Um, kanang gitawag sa Bible po og uh, ah, devour each other. Yung mangala, devouring each other. <clears throat> So we are now in the threshold and we are seeing before our very own eyes na all kinds of uh, distractions all kinds of uh, katalagman o mga sakit no grabe kayo mga pandemic mga katalagman sige o pagpaghampas sa mga katawhan o sa itong mga properties na naguba itong mga properties itong mga kumahan itong mga infrastruktura na <clears throat> took so long and so much money and so much resources to building the roads, the bridges, the buildings, the schools, the churches. Tanan-tanan. Kasalang pamilok or in just one hour of um, a mega typhoon or just a few seconds of mega earthquake. Hagsa. wala immune amot asarang rang eriyaha nga immune wala maigo katulad yung lugar nga na pabilin sila nga masinungtanon o masunurin sa Ginoo. Mga humble mga attitude, gentle people. Kanirang mga ang proteksyonan doon. Huwag hain ni sila, wa takabalo kung niaba as a group or as individuals so unsay atong baton come out pero dili lang na kutob dili we have to reach uh, go after the righteousness nga higher level the righteousness which surpass the righteousness of the Pharisees or the Swedes so that we can open the kingdom. This righteousness can open the gates of the kingdom. Uh, aron di tayo sa Ginoo nga away from me, I do not know you. Away from me, you evil doers. So imagine ka na ang atong doers no, atong doings no, atong mga deeds evil doers ta. So giklaro kayo sa Ginoo na our intention or our mind or our heart may be correct, correct or maybe godly, but our actions, our deeds, evil doers ta. So we have to examine our deeds sa ating ibang buhat, work, ating ibang buhat, itong mga negosyo, itong employment, saan is na ma, ma side, sa asang side ta, sa ginoo ba o sa kaway, <clears throat> so dili lang ni dili mao ang ningon nga by faith you will be saved by faith alone kinahanglan mulugwa ang faith as work of love as work action of love so kinahanglan nga maminaw ta naa sa libro sa Ginoo kaning The Great Gospel According to Jesus Christ 7,500 pages compared sa Bible nga 1,100 pages lang aning baga nga libro sa Ginoo The Great Gospel According to Jesus Christ through John na dinigi mention sa Ginoo sa mga sa mga righteousness or mga right acts o mga buluhaton uh, ah, maka-open sa kingdom maka-ambray sa gate sa gingharian sa Ginoo aron ta sulod so for sure kaning pharmaceutical system sa kalibutan ni sorcery ni sa dako ni siya nga lansis o gilad o sorcery nga minugna sa mga taga Babylonia o sunod ng mga empire or civilization. Hmm. Pharmaceutical is number one sorcery. Sunod nga sorcery kining banking system. Naghatag hapon kadaot um, kapag uh, bankrupt sa mga katawhan. Kapag antos. So, dili ta mo take og taas kayong panahon kay ko writings o mga uh, diskusyon nga gihimo kabahin aning uh, pharmaceutical system, banking system. Igo lang ko mo mention nga kaning entire nga manufacturing o kaning pharmaceutical mo mga major nga mga uh, sorcery mga get rich quick nga mga sistema kuno hay pero actually maka-impoverage sa majority get rich quick lang ni nga scheme sa, sa, sa gamay nga grupo uh, sa nagdumala lang o nagtagaya ng mga sistema pero sa katawhan get poor slowly but surely uh, pero sa uban dili slowly quickly So, angay ta magmata. Angay ta magmata. I hope nga kining akong diskasyon naghatag og dugang nga uh, impormasyon o paglamdag na tong tanan para musibog ta away from the righteousness of the Pharisees or Jesuits nga dili maka abri sa gingharian sa Ginoo ngadto sa type of righteousness or standard of righteousness standard of doings of business and actions nga makusidir sa Ginoo nga uh, makaabri sa gingharian sa atong pagkagahom so God bless and good evening sa tanan